الحمد لله الحمد لله الذي جمع وفرق وأخرص وأنطق الحمد لله الذي ابتدى خلق السماوات والأراضين رتقا ثم فتق ما رتق والجنان أغدق والليل أغسق والبحار أعمق والأراضين أطبق والأشجار أورق سبحانك ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك ومن كنت عليه فمن معه ومن كنت معه فمن عليه سبحانك أكرمنا بالإسلام وأكرم الإسلام بنا وأنعمنا بالإيمان وأنعم الإيمان بنا وأنعم علينا بالمتابعة الكاملة الصادقة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أقام لنا منار الحق لكن أضعنا مجده السامي فضعنا أضعنا الطريق أضعنا الأثر أضعنا الدروس أضعنا العبر أضعنا الشريعة خير البشر تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ما إن تمسكنا بهما لن نضل أبدا كتاب الله وسنته عليه الصلاة والسلام اللهم كن رائدي في كلامي واجعل إخلاصا في مقالي اللهم افتح قلوب سامعين لسماع كلمتي رباه رباه لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد أوصيكم كما ينبغي أن أوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته أيها الأعزاء Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na rehma na amani zisizo na idadi tukazipeleka kwa kipenzi chetu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ikhwatul kiram tuko katika mwezi wa Rajab moja katika miezi minne mitukufu na ni mwezi uliojitenga kwa utukufu wake iko mitatu iliyoambatana lakini ni Rajab imejitenga peke yake ndani ya Rajab kuna mengi makubwa ambaye ametuka katika historia ya Waislamu na uhalisia wa mambo lazima watu wajue historia yao kwani asiyejua historia yake bila shaka hawezi jua anapoelekea sisi historia inayotuhusu sisi ni historia ya Uislamu sio hizi zingine tulizotengelea tulizotengezea na wanadamu za nchi na na na mengineyo bali ukiisoma historia ya Uislamu wako utapata picha halisi ilikuwaje huko nyuma nini unatakiwa ufanye ili utakapokufa watu wajifunze kupitia katika historia yako kwa lazima kama waislamu tuhakikisha kwamba tunaijua historia yetu kwa maana ya kuijua katika mwezi wa Rajab yako matukio kadhaa ya kihistoria ambayo tutataja machache ili tuweze kwenda sambamba na baadhi ya matukio hayo katika mwezi wa Rajab ni mwezi ambao kumetukia matukio mengi matukufu na yapo pia kuhuzunisha moja katika hayo ni mwezi ambao mtume Muhammadin salatu rabbi wasalamuhu alayhi aliwaamrisha masahaba zake waende Habasha kama wakimbizi hali ya dawa na mazingira ya maka yalikuwa ni magumu sana salama na amani ikaonekana iko kwa, kwa, kwa mtawala mwenye akili timamu mwenye utu kutoka katika nafsi yake wakaenda Habasha ilikuwa ni katika Rajab lakini katika mwezi wa Rajab pia kuna la kuhuzunisha alikufa mtu mmoja makini lakini alikosa kuunganisha vitendo vyake na imani ili awe makini zaidi ambaye ni Abu Talib baba yake mdogo mtume aliyemuhami kwa mengi sana kutokana na maudhi ya makuraishi lakini alifariki katika mwezi wa Rajab basi na kuwa ni Muislamu hapo ndipo naiona thamani ya mimi na wewe kuwa waislamu kwani hatuna sababu kama aliyokuwa nayo sababu Abu Talib ya, kuto, ya kuwa waislamu kwa sababu yeye ameishi na mtume toka mdogo anamjua kwa uzuri wa tabia yake na ukweli wake na alichokuwa anakisema ni kweli lakini hakumwamini na alimuhami katika dawa yake lakini hakumwamini siye tumemsikia tu na tukasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah haunabudi kuthamani sana imani yako maana dunia ina watu zaidi ya bilioni saba sasa hivi katika hao kuna watu zaidi ya bilioni 1.7 hao ndio wamesema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah mie na wewe tumo sio jambo la kubeza hakuna neema kubwa kwa mwanadamu zaidi ya Uislamu lakini katika mwezi wa Rajab pana tukio pia la Isra na Miraj ambalo ndio tukio mama kubwa likizungumzwa na kukumbukwa sana ulimwenguni leo naam ni kubwa kwani hata katika matukio manne ambayo masahaba walikuwa kijadili ianzishwe tarehe ya Kiislamu moja katika matukio hayo ilitajwa safari ya Isra na Miraj ni safari ya kipekee yake ni safari ya kiumbe peke yake hakuna kiumbe yoyote duniani toka dunia inaungwa mpaka itaisha Alu hawajawahi kupata safari hii zaidi ya bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kwa ni safari adhim na kubwa mno katika tarehe na Qur'ani imetambua safari hiyo ikawaeleza waislamu habari zake subhana subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid ila al-masjid al alladhi barakna hawlahu na mengi yamezungumzwa na anazungumzwa na wanazuoni juu ya habari ya tukio hili ni moja katika matukio makubwa lakini pia kuna tukio la kuvunjwa dola ya Kiislamu ilivunjwa mwaka 1924 kwa mwezi ya miladi lakini katika Rajab 27 kwa lazima pia tuligusia katika hotuba yetu ama kile ambacho nimekusudia kuzungumza kwa hivi sasa ninazungumza thamani ya machozi hotuba yangu leo thamani ya machozi yako na machozi kwa nini tuzungumze habari ya machozi machozi ni kimiminika ambacho kina mchanganyiko wa vitu vingi sana kiwemo damu mafuta na na kinakuja kwenye macho kwa makusudi mazima kuyapa macho uhai na kunabadilika kuwa machozi na ndio maana huwezi kuona athari ya damu kwa sababu hiyo ya kuyafanya macho yawe na uhai mwanadamu anatokwa na machozi kwa sababu kuu tatu kuna machozi ya kikawaida ambayo ndio hayo yanakuwepo yana yakiwa yanazunguka jicho wakati wote kulipa uhai jicho lilikosa machozi jicho lile limepoteza uhai wake lakini kuna machozi sababishi yanasababishwa na kisababishi kutoka nje maybe labda vumbi au malimao au vitunguu saumu au chochote kile ambacho kikiingia katika macho yako itayafanya machozi yako yatoke lakini kuna machozi ya afifi machozi ya ndani machozi ya kihisia ambayo wanadamu huyatoka machozi haya kwa moja katika sababu nyingi sana ziko sababu zinamfanya mwanadamu atoke na machozi Kafi, kafiwa na mtu kipenzi chake mume wake mke wake baba yake mama yake mwanae rafiki yake yatamtoka machozi machozi ya hisia na ziko sababu za kumfanya mwanadamu atoke na machozi hisia ima za huzuni ama furaha mtu kamwona mwanae kamwona mkewe kafaulu ka, jambo fulani atatokwa na machozi lakini hisia za mazuri sasa kuna hisia za huzuni na kuna hisia za mazuri sasa yanamtoka mwanadamu na kawaida yakimtoka watu tunatofautiana kuna baadhi ya matabaka ya watu wala machozi imma kwa sababu na dasturi au vyakula wanavyokula machozi yao ni mepesi kwa hiyo hisia zao hata katika mambo ya kawaida basi mtu anaweza akatoka na machozi na kuna watu ambao hisia zao hata ziweje kutoka na machozi ngumu sana lakini muislamu huwa anatoka na machozi na uislamu ukayathamini machozi ya mtokaji lakini yanakutoka kwa sababu gani wewe unalia kwa lipi katika Qur'an al-Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala kazungumza habari nyingi sana kuhusiana na machozi na kawazungumza waja wema akionyesha thamani ya machozi yao akilia mbali yale ambayo tunajifunza kutoka kwa mtukufu wa daraja mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wasallam Allah azza wa jalla anazungumza na Qur'ani anasema idha tutla alaihim ayatu rahman kharru sujadan wa bakia pindipo anaposomewa aya za Allah subhanahu wa ta'ala arrahman kwa jina arrahman kharru hukoromoka waja wema sujadan wakimsujudi Allah subhanahu wa ta'ala wabakia na wanalia thamani ya machozi ya Muislamu haitoki from nowhere ovyo ovyo tu kama ilivyo leo machozi ya Muislamu yakitoka kwa afifi kwa hisia yanatakiwa yatoke kwa sababu za msingi ni, ni kimimilika cha ghali ndio kimiminika zake yake ambacho kina utungu utungu na kina thamani kina sababu zake kwa hivyo kina thamani kisitoke kwa mambo ya kipuuzi idha tutla alayhim wanaposomewa aya za Allah subhanahu wa ta'ala idha tutla alaihim ayatu rahman wanaposomewa aya za Allah subhanahu wa ta'ala ndipo utakapoliona chozi lao kharu sujadan wabakia utaona wakiporomoka kwa kusujudu na kulia sasa hiyo inakuwa ni kinyume chake kuna watu ambao ni katika makuraishi na mpaka leo watu wa namna hiyo wapo na bahati mbaya zaidi hata katika waislamu wapo vile vile wacha Mungu pindi wanaposikia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala katika aya zenye makaribio makali habari za moto na na vitisho vikubwa ambavyo vitawakuta wana na vitisho vya adhabu kali zitakazokuwakuta watu baada ya hisabu waumini hawapiti hawapiti kibubusa tu wanamsujudia Allah subhanahu wa ta'ala wanataka istighfari katika hizo aya lakini wanalia kinachowaliza wamesikia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na uchamungu wao unazidi idha tutla alaihim ayatullah wanaposomewa aya za Allah subhanahu wa ta'ala huku wana, wana uchamungu wao unazidi na wanalia katika aya nyingine innamal mu'minuna alladhina idha tutla alaihim hakika waumini ni wale ambao pindi wanaposomewa Allah subhanahu wa ta'ala kinachozidi kwa wao zadatuhum imana imani yao inazidi ucha Mungu wao unazidi kwa hivyo utaona thamani ya machozi ya Muislamu ni pindi anaposikia maneno ya Allah Azza wa Jal yanasomwa akasoma mwenyewe au akasikiliza yakisomwa zikapita aya zenye kumfanya yeye aliye na yakamtoka machozi machozi yake ni ya thamani yanatoka kwa sababu ya maneno ya Allah Azza wa Jal lakini makuraishi wenyewe walikuwa wakisikia maneno ya Mwenyezi Mungu walikuwa wakifanyaje na sio makuraishi peke yake hii ni tabia za makafiri toka zama zile mpaka leo na baadhi ya waislamu wa zama hizi hawana habari na maneno ya Allah azza wa jalla Mwenyezi Mungu anasema afaman afamin hadha alhadithi taajabun tadhahuna wala tabkun wa antum samidun afa min hadha alhadithi je kwa hii hadithi kwa maana ya Qur'ani taajabun mnashangaa kwamba ni kitu ambacho labda hakiwezekaniki mnaona ni upuzi yani mnashangaa kwa kejeli watadhakun na mnacheka kwa istihzai kwa kwa, kwa, kwa kuijejea na kuifanyia dharau Qur'ani kweli watadhakuna wala tabkun na mnacheka wala hamli wa antum samidun na aliyakuwa mnaendelea kufanya dharau na kiburi na, na, na, na kejeli zenu kwa hii Qur'ani kwa hiyo utaona tabia za watu ambao inasomwa aya za Qur'ani wakawa wanacheka na kukejeli ni tabia za makafiri wa, wa, wa, wa maka na makafiri wa zama hizi na wataendelea kuwepo makafiri wanaofanya hivyo bahati mbaya zaidi katika waislamu pia wako leo Qur'ani haina thamani katika masikio ya watu wewe ukitaka kujua thamani ya Qur'ani kwa maisha yako ikisoma unajisikia vipi bali mtu akisikia Qur'ani mafunguliwa hata nyumbani kwake anambia zima zima zima zima bana mambo mengi eh kwa hiyo kizimwa panawashwa kisingeli huko hakuna mambo mengi lakini kwenye Qur'ani zima bana mambo mengi zi anaona kero yani inamkereketa inamuumiza hataki kusikiliza ukijitikia huko hivyo jitathmini vizuri kwa sababu Qur'ani ukiisikiliza moja katika kazi yake unaozidisha uchamungu wako wewe ukawa hutaki kuisikiliza yake uko mbali na ucha Mungu na wala hautaki uzidi yani pale ulipobakia umebakia na itikadi yako tu kwamba wewe ni Muislamu imetosha subiri nife niende Firdaus hatuna tunabashiriana pepo kirahisi rahisi sana wala hataki ukatashana tamaa na pepo lakini hataki kubashiriana kwa wepesi huo yale yaani mtu anapohadithiwa habari ya pepo afu anapo anapopigiwa debe anahisi kwamba anasubiri kufa tu aende peponi. Basi angalia matendo yake sasa. Limebakia jina tu. Tena hata jina lenyewe pia halitaki. Jina zuri Nasr. Huwezi kujua paka Nasr labda uangalie cheti chake cha kuzaliwa au labda akapelekwa kakamata polisi unaenda kumtolea dhamana unajua kumbe Nasoro huyu mara kashajibadilisha tocholo sasa ewe hataki leo jina lenyewe litaki chidisi vitu gani kwa hiyo sisi waislamu machozi yetu yawe ni kwa ajili ya Qur'ani al-Karim yawe ni kwa ajili ya kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yakakutoka machozi hivyo ndivyo alivyotuelekeza bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ziko riwaya kadhaa mtume anaonesha thamani ya machozi ya Muislamu moja katika riwaya anasema sab'atu yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh wa rajulun dhakara Allah khaliyan fafadat 'aynahu Watu wa aina saba moja watu wa aina saba watakuja kupata kivuli siku ya kiyama siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli kinatoka kwa Allah peke yake. Mmoja katika hao ni mtu aliyokaa peke yake akamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yakamtoka machozi yake. Umeliweza hilo? Machozi yako anakutoka kwa sababu mkeka umechanika. Eh, basi ndio atakutoka machozi mchezo mkeka umechazika machozi yako anakutoa kwa sababu Yanga au Simba kafungwa basi kweli Alafu kirahisi rahisi tu unataka janna ya Allah ukae peke yako umzukuru Mwenyezi Mungu uangalie ukubwa wa Allah uangalie neema alizokupa mpaka hapo ulipofikia ya kutoke machozi yako ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana tunasema unalia kwa lipi leo machozi yetu kama yanatoka basi kwa vitu vya kipumbavu pumbavu tu mtu analia amekosa gongo na ni muislamu hivyo kakosa pombe analia tena analia kwa kweli yani na machozi na makelele juu nini sijapata kitu eh mtu analia kakosa bange bange lake kakosa siku hiyo mambo hayakaisawa mtu analia kakosa unga kashakuwa mlevya addicted heroini yake hakuna cocaine ni machozi yanalia na wakati mwingine ni muislamu mtu analia kwa sababu kakarapika karipiwa na mtepuko wake jitu zima nini oh kankera yule kakera malaya ndio machozi yako yanakotokea huko no machozi yako yana thamani na thamani yake ni kuyatoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala umeisikia Qur'ani kisawa sawa ikakuingia zile aya ukazielewa ya kutoke machozi ndivyo alivyokuwa wa Mungu waliopita umekaa peke yako ukamtaja Allah azza wa jalla kisawa sawa ukakumbuka thamani aliyokupa na hadhi aliyokupa neema zote zilizokupa na ukizihesabu huwezi kuzimaliza leo kila mmoja analia na maisha ya viki lakini hemu hesabu neema alizokupa uangalie na dhiki yako hiyo dhiki ni katika dogo lakini neema zilizobaki ni chungu mzima kakupa macho kakupa uwezo wa kusema unatembea na miguu yako unafanya shughuli zako angalia walioko hospitalini huko mwaka wa saba katundikwa wengine hata fahamu hawana hawasemi wanatawadhishwa wana kila wapo tu kwa sababu roho haijatoka wewe una neema ngapi kwa hiyo haya ya kufanya wewe uwakumbuke mpaka uweze kutoa mato, machozi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza pia bwana mtume Muhammad sallallahu katika moja ya hadithi ya mwisho ambayo tutaitazama katika hutuba yetu anaonesha thamani ya mtu kutoka machozi akazungumza akazungumza bwana mtume Muhammad sallallahu anasema ma a'la eh, anasema law ta'lamuna ma a'lam la dhahastum qalilan wala bakaitum kathira laiti mngejua katika yale ninayojua namna tunaivoishi hapa duniani laiti anasema mtume tungeliyajua sisi na anavyoyajua yeye maana ni mtume kapewa wahi anayajua mengi anasema tungeteka kidogo na tukalia sana Tafsiri yake inatufundisha tuumize kichwa, tuangalie tumetoka wapi, tunaelekea wapi, huko tunakokwenda kuambiwa kuna habari za moto na hivi na vile na vile na vile, itufikirishe kwamba sasa unaondoka duniani, Allah anakuchomoa duniani hivi ulivyo, una la kwenda kujitetea usipelekwe motoni. Haya kufikirishe ifike kipindi da kumbe sitaki kufanya mzaha wa kipuuzi puuzi natakiwa nifanye kazi natakiwa niende mbio nifanye yale yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala laiti mngekuwa mnayajua yale mnayajua basi mngelicheka kidogo na mkalia sana leo tuko mbali na Uislamu tunacheka sana kwa mambo ya kipuuzi na tunalia sana kwa mambo ya kipuuzi vile vile barakallahu li wa lakum wal jami' al muslimin wal muslimat fa ya fawz al mustaghfirin wa najat al taibin استغفر antum muqinoon bil ijaba الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ndugu katika imani kumalizia kutuba yetu thamani ya machozi yako unalia kwa sababu gani machozi yako ni ya kimaumbile lakini yakikutoka yakutoka kwa ajili ya Allah ulie kwa sababu ya Qur'ani yaliyomo ulie kwa sababu ya kumtaja Allah peke yako ulie kwa sababu ya makosa yako tunamfanya tunafanya makosa tunajua na hatujui tunafanya makosa kwa makusudi na bila ya kukusudia huu ndio mwanadamu yani tunafanya makosa tunajua kabisa hapa ninaharibu na mtu anafanya makosa hajui na kuna mtu anafanya makosa kwa maksudi kabisa na mtu anafanya makosa hali ya kuwa hajakusudia ndivyo tulivyo hasa haya makosa yako ukae uvute fikra take istighfari kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kuchoke machozi yako iko ni moja katika riwaya mtume anadithia mmoja katika watu wamemuona katika safari yake ya Isra na Mi'raj akiwa motoni lakini anakuja vitendo vyake alivyokuwa akifanya istighfari aliyakuwa anatoka machozi kwa makosa yake ikawa ni sababu yeye kuondoshwa motoni kwa lazima tuyaone thamani ya machozi yetu lakini pia tunapotoka machozi tutoke machozi kwa misiba mikubwa kuna misiba mtu anatiwa na mtu aliyompenda nimetangulia kuzungumza hilo lakini machozi yetu hasa kama tungekuwa tunaupenda Uislamu tungelitoka machozi kwa kufili kwa kufiwa au si, kusim msiba wa kufiwa bali kuondokewa na msingi wa kutufanya sisi tuwe wacha Mungu kiujumla sasa hivi kuna uchamungu individual yani uchamungu wa mtu mmoja mmoja na wewe uchamungu anaujua Mungu peke yake kwamba huyu ndio mchamungu wala si kwa muonekano tunavyoonana hivi a a kwa kuonana hivi a wala usim, usimpeleke mtu motoni wala usimbashirie pepo ilo zoezi muachie Allah peke yake maana unayemuona ndiye kumbe sie na unayemuona sie kumbe ndiye mwenye ndo mtume akasema inna allaha la yandhuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yandhuru ila qulubikum wa a'malikum mtume anasema Mwenyezi Mungu haangalii sura zenu na mali zenu bali anaangalia matendo yenu na nyoyo zenu kwa kwa sura hivi tunaonana wacha Mungu wapo lakini anawajua Allah na kila mmoja anajua alipoharibu katika madhambi kuna mwingine madhambi yake yaonekana lakini mabaya zaidi kuliko eh maana kuna mwingine mwanga sasa utamuona sasa kuna masaa kuliko ya anga kuna mwingine tapeli kuna mwingine mzizi kuna mwingine shoga kuna mwingine yani hivyo wanadamu wametofautiana kila mtu na mabala yake yale madhambi makubwa yapo na kuna wengine wamejitahidi wanafanya madhambi madogo madogo ambao Mwenyezi Mungu yasamehe kabairu dhunubi wanajiepusha lakini yale lema madogo madogo hayaepuki wanadamu wanafanya kwa kila mmoja ana, ana mashaka yake lakini tuna msiba sisi wa kuondokewa na dola ya Kiislamu na kwa sababu hatuijui tarehe yetu hala hatujui thamani yake hii dola kaiasisi bwana mtume Muhammadin imekuja kuvunjwa sasa na miaka mia labda na moja toka ivunjwe toka wakati wake imeweza kuusimamia Uislamu kutawanyika mpaka kufika Afrika ya Mashariki imekwenda mpaka milango ya Vienna imekwenda mpaka miji ya Russia imekwenda mpaka bara Hindi lote imekwenda nchi nyingi za Ulaya imekwenda mpaka kusini mwa imekwenda mpaka Afrika Mashariki mpaka Msumbiji wengine sema sema iliishia Kismayo wengine mpaka pwani ya, ya, ya, ya Zanzibar iliasisiwa na bwana mtume Muhammad wakati huo Islam wana izza na utukufu wao sivyo ilivyo leo tumekuwa madhalili sana kila anayetaka kututia adabu basi anatutia adabu kila mwenye silaha zake mtu anajaribu kwenye ma... kwenye mili ya Uislamu kila anayetaka jina baya atupe ili atuadhibu ndio sisi sasa sisi ndio magaidi si... kama alivyokuwa mtume akitukana na makuraishi wakimpa majina mabovu mabovu ili waharamishe kumfanyia maudhi mara mchawi mara mchawi mara si karogwa mara si mshairi mara mwendawazimu ukishamwita mtu mwendawazimu basi ushahalalisha kufanyia vitendo vyote vya kijendawazimu na leo ndivyo hivyo hivyo tumepewa majina mabaya hii iwe ni halali kwetu kuadhibiwa na kufanywa kila aina ya maudhi kwa sababu hatuna nguvu ya kuweza kutuhami laiti wakati ulikuwa ukisoma historia yetu wakati sisi tuna nguvu zetu hakuna alitudhalilisha bwana waislamu wana aiza na utukufu na hawa wanaenda mbio nguvu hiyo isirudi kwa sababu wanajua ikirudi ndio mwisho wa kuwadhalilisha tena waislamu moja katika kitu cha kumaliza kutuba yangu wakati wa Harun al-Rashid kuna mwanamke wa Kiislamu alitekwa na na, na, na, na imperatoria Romani Roman Empire walimteka mwanamke wa Kiislamu taarifa ikamfikia Harun Rashid katika mwanamke mmoja akaandika barua nzuri tu بسم الله rahim الرحيم harun ar-rashidi amir al-mu'minin ila kalb ar-rumi utruk sarahaha imma la ujarridanaka al-jins min awwalaha min 'indika wa akhiruha min 'indi intaha al-kalam hii inatoka kwa kiongozi kwenda kwa mbwa wa Roman Empire anaandikiwa mbwa ni mtawala mwenye dola kubwa duniani kwa zama zile nakwambia muache huru mwanamke wa Kiislamu la sivyo nitakuletea jeshi mwanzo litafika huko kwako mwisho utakuwa bado liko hapa alirejeshwa na samahani na zawadi leo thamani ya Muislamu haiko kabisa ukitaka kupiga wewe piga tu huwa huwa tu lakini huyu ndio kiumbe mtukufu kuliko kiumbe mwingine yoyote duniani wewe ni Muislamu unatakiwa ujifahamu wewe ndio mtukufu na wewe ndio una akili timamu mwingine yoyote kabla hajakubali la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah ni nothing hakuna kitu mwisho ni kunasihiana katika sala zima la swala swala swala swala leo tumekuwa kama wakristo tunasali Ijumaa mpaka Ijumaa no husu Uislamu aliotuatia bwana mtume Muhammad usiache kusali kwa sababu unafanya makosa acha makosa kwa sababu unaswali swala dakika tano tu haya imamu kazidisha basi kicha Mungu ikakuwa dakika kumi siku nzima dakika arobaini ukizifanya kumi mara tano ni hamsini kuna dakika elfu moja mia nne na mia tatu na tisini fanya ya kwako hizi hamsini tu nenda kamsujudie Mola wako hutaki basi alafu nasubiri uba, ubashiriwe janna tu hakuna janna ya tariku sala masala la kwanza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 ndoa Mwenyezi Mungu tufungulie riziki zetu ikiwa ziko mbali zifanye ziwe karibu ikiwa ziko mbinguni ziteremshe na ikiwa ziko ardhini tunaomba uzichimbue Mwenyezi Mungu jalie riziki ya halali ya Allah ikiwa riski ya halali ndiyo mafanikio yetu duniani basi naomba utujalie tunaomba utujalie utajiri ukiwa na kheri na sisi hakuna mwenye kuomba isipokuwa ni wewe warekebishe vijana wa Kiislamu waipende na kuithamini dini yako warekebishe akina mama wa Kiislamu wajistiri na kutekeleza ibada ndani ya majumba yao warekebishe wazazi wa Kiislamu wale vizuri watoto wao Allah tujalie ni katika wenye kusimamisha sala mpaka mwisho wa maisha yetu Mwenyezi Mungu mapenzi ya Uislamu katika mioyo yetu Mwenyezi Mungu jalie machozi yeye kwa ajili yako yateremke kwa ajili ya kitabu chako yateremke kwa ajili ya kukumbuka makosa ambayo tunakosea na utusame hayo makosa ya Allah hakuna mwenye kuomba isipokuwa ni wewe tufanye wepesi katika mazito tufanye wepesi katika mazito ndugu zetu walioko magereza magerezani bila sababu za msingi tunaomba watoe warejee katika familia zao waendeleze ibada wakiwa na jamaa zao يا الله يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة الله